Gaixo zel baten aipatzeko tenorea goiz behin gurekin goizuntan grasidugin egunan. Egunan. Eta migrazioari bruzko legea bozkatu dute joan den hilabetean frantzian? Ingoitik denek badakigu zer bozkatua izan den. Migratzailen denbora gutxiago babes eskubidea galde egiteko, erabaki bati aurka egiteko, denbora gehiago erretentzio zentruetan atxikitzeko, eta kontrolatzeko eta kanporatzeko neurri batzu hartuak izan dira. Politika gogorra, kritikatua, bai jendarte parte, bai politikari batzuen artean. François Heran, demografoak, pasiorik gabe, aztertu du migrazioa. Ikertuz, migrazioaren historioa, arrozoinak, kopurua. Aipatuko dituzu sifrezon baitzu, interesgarriak baitira. Frantzian, populazioaren eguneko hama hiruek, eran nahi baita zortzi milioi erdi pertsonek, migrazioa ezagutu dute memento batean, beste erresuma batetik jindirelakoan, edo beren burraso bat migratu delakoan. Urgunago behatuz, hiru belaunaldi gorago, euneko hoita hamar frantsesek kanpotik etorri arbaso bat badute. Egun, Frantzian, azken bi belaunaldietako migratzailetan, eguneko berroiek, frantses nazionalitatea lortu dute. zat frantsesak izanek ere, beti migratzailen kopuruan txartzen dira horiek. Alemanian, eguneko hoita hiru, kanpotik dinak dira, eta azken bi belaunaldietan, estado batuetan, eguneko hoita sei direlarik. Estatu batuak, migraziotik sortuak izanek ere, aspaldian mugatzen dute migrazioa, eta hautatzen, sartuko diren nazionalitateak. 2008an, milioi bat pertsona sartu dira estatu batuetan. Hiru egun ta hogoi milioi biztan bat direlarik. Aldiz, Europan, bost egun ta behatzi biztan lentzat, bi milioi migratzaile sartu dira, heldu baita, eguneko lau kakotxazpi Europaren eta eguneko hiru lau estatu batuen zat. Frantzian, migrazioa, Hemeetzigarren mende bukaeraz geroz importanta da. Egan behar da, doidoietik hiltze baino gehiago sortze zituela frantziak, eta arohortako obra hondien entzat, langilea eskastuela, trenbide, portu edo mehatzen zat. Hula izan da luzaz, mila behatziun eta hirutan hamar greko urteak arte. Azken galaren ondotik, sortzen kopurua azkartu balin bada ere. Europan gaindi, migratzaileen etorkizkoa diversifikatu balin bada, Indonesia, Ego Ameriketatik etorri dendekilan, Frantziak Afrikarekin duen historiaren gatik beti Afrikar frango onartu ditu edo Afrikar frangok Frantzia hautatzen dute. Migratzailetan, mila behatziun eta hirutan eta hamostean, ehuneko hogoi Afrikatik sartu ziren, eta duela bost urte ehuneko berroita hiru ziren. Egan behar da horientzat, bide kasik natural bat bada frantziara jitea, luzaz frantziaren ere bide natural eta aberaz bat izan dela frikara joetia. Mila behatziun eta latanoita hamarean, Alemanian, bi urteetan, Espainian eta Italian, etorkizun frango sartu dira. Frantzian aldiz, migratzaileen kopurua gutxi aldatu da, urte horietan, sartze berrietan, estudiante frango baitzen. Denetan bezala, Frantzian, 2005-2006-an izan den krisiarekin, eunta lauta noita amak milatik, berreunta hiruta amak milatara etorkizunen kopurua. Krisi horrekin, Frantziaren zat, euneko zerokakotx lau migratzaile gehiago izan da. Lehenago, zerokakotx hiru zirelarik. Frantziak, 2006-an, herutan oita zazpi milioi biztan lekin, krisia azkarrenean, hoita hamoz mila babes eskubide eman ditu. Suediak, aldiz, bere hamar milioi biztan lekin, memento berean, herutan oita hamar mila eman ditu. Alemaniak, Latan oita bi milioi biztan lekin, lau ehunta berroi mila babes eskubide eman ditu urte berean aktualitateak erakustea temaiten aldu mundu guzian migrazioa importanta dela, gerla, pobrizia eta klima aldaketen gatika. Errealitatean, sifrek ez dute gauza bera erakusten. Munduko populazioa, zazpi miliar eta zazpi egunta berroita hamar milioiekoa da, horietarik berre egunta berroita hemezortzi milioiek dute migratzen. Eran ahibaita, eguneko hiruka kotx lauek. Euneko latan oita hama bost pertsona baino gehiago gelditzen dira sortu erresumetan. Dola oita hama rorte, euneko bi kakotxe behatzik migratzen zuten, egun euneko hiru kakotxe lau direlarek. Goititzea, erraiten den baino, apalagoa da. Jendea ez da uste bezain erreski tokiz aldatzen, beharrarekin partitzen da, eta ez da uste den bezala toki pobretarik toki aberatxer buru joaiten. Adibidez, Afrikan, ez dute bortxaz pobreenek migratzen. Eta migratzen dutelarik ez dira bortxaz Afrikatik ateratzen. Hiruetarik bi, Afrikako beste erresuma batean gelditzen dira. Afrikarek ez dute biziki migratzen Afrikatik kanpo. Gauza bera, pasatzen da India eta Xinarekin. Bien artean, mundu guziko populazioaren eguneko hoita hamazazpia dute, ehuneko bat eterdi indiak partitu dira, eta sinatarretan ehuneko zero kakotx zazpi. Migratu nahi dutenek, kasu gehienetan, erresumaren mugen barnean atxemaiten dute bizitoki berri bat. Aldiz, partitzen direlarik, elgarretaratzen dira hautatu erresumetan, frango direla impresionea emanez. Nigeria, Brasil eta Indonesiarekin gauza bera pasatzen da, migrazioak nihun ez du ehuneko bata pasatzen. Xifre batzuek erakusten dute Afrikarek, hego Europarrak baino gutiago migratzen dutela. Azken urte hauetan, Europa zentrotik, Afrikar bezain Europar partitu da beste ere suma batzu erburuz. Sifrek erakusten dute ez dela erraiten den bezala inbasio bat gertatzen. Bere heretik partitzeko hautua aspaldi onartua den eskubide bat da, Dénensat, Déclaration universelle des droits de l'homme de Kwan al Darikatua Dena.